İza ra'aytel mezi biliyorsunuz Ali radıyallahu teala an Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Fatıma ile evliydi. Dolayısıyla o ve Vesselam'e direkt olarak ona soru sormaktan çekiniyordu. Daha başkası bir kişiyi görevlendirerek bu konuyla ilgili soru sormak istedi. Diyor ki o soru soran kişi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İza ra'aytel mezi ey meziyi görürsen fagsil zekereke ve tevadda vudu'ake lissalah diyor ki eğer meziyi görürse ve bundan önceki derslerimizde taharet bölümünde babında demiştik ki mezi ve vedi her ikisi de necistir ancak meziyi ve vediyi gören bir kişi husul gerektirmiyor. Ancak kişi fercini yıkar temizledikten sonra ondan sonra abdestini alır namaz kılmak isterse namaz kılar. Ancak meni ne yapar? Meni guslü gerektiriyor. Ve bu meni demiştik ki şehvetle gelirse ancak şehvetli, şehvetsiz gelirse böyle oturduğu yerde bir bakıyor ki meni gelmiş. Yani uyku halinde değil uyanık halindeyken bir bakıyor ki tuvalete gidiyor bakıyor veyahut da ıslaklık hissetti. Bakıyor ki meni var. Meninin kokusu bellidir tabi. Şekli de bellidir. Beyazımsı ondan sonra kalınt e, bir cinstir. Ve yumurta pişmiş yumurtanın kokusu gibi bir kokusu var. Ve demiştik ki meni Ebu Hanife radıyallahu teala ve rahimahullah müstesna diğer bütün alimlerin yanında meni tahirdir. Ey temizdir, necis değildir. Ancak medi ve vedi necistir. Her ikisi de necistir. O kişi bel soğukluğu olabilir. Meni çıktıktan sonra o zaman bu kişi ne yapmaz? Bu kişiye gusül gerektirmez. Niçin? Çünkü bu meni şehvetle gelmedi. Gelmediğinden dolayı gusül gerektirmiyor. Ancak şehvetle geldiği zaman herhangi bir aletle olsun, ister elle olsun, ister ufula, ufalarak olsun, ister hanımıyla olsun, ister hanımına bakarak, bazı erkekler hanımına, hanımına bakarak mesela veyahut da bir erkek gayri meşru yollardan bazı kadınlara bakarak şehvetle menisi gelirse o zaman gusül gerektiriyor. <clears throat> İbn Kudame rahimahullah biliyorsunuz İbn Kudame Ahmed bin Hamr rahimahullah'ın mezhebinden birisi olup e, meşhur bir kitabı var ismi El Mughni. Bu kitapta diyor ki فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة fi yakzatin av nevmin. İster uyanık halindeyken, ister uykudayken bu meni şehvetle gelirse o zaman erkek olsun, kadın olsun her ikisine de gusül vaciptir. <clears throat> Ve demiştik ki erkeğin e, menisi beyaz, kalın, kadının menisi sarımsı ve incedir. Kadının menisi aynen vediye benzer. Vedinin rengine benzer. İnce, sarımsı bir rengi var. Dolayısıyla kadın böyle bir şey görürse yıkanması gerekiyor. Erkek de böyle bir şey görürse yıkanması gerektiriyor. <clears throat> ديركي فقد سألت زوج أبي طلحة آه، سألت يعني بليوسنس طلحة أبو طلحة رضي الله تعالى عنه عن مصر ديركي سألت آه، رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غصن إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء فقيد الاغتسال برؤية الماء دقة فقيد الاغتسال برؤية الماء çünkü bu genç veyahut da bu erkek, kadın olsun erkek olsun rüyasında hakikaten cima yaptığını görüyor. Ve rüyasında lezzet duyuyor. Ancak bir uyanıyor ki bakıyor ki meni yoktur. Bu genç ne yapıyor veyahut da bu erkek, kadın olsun erkek olsun kendisinin cünüp olduğuna inanarak kalkıyor, gusül alıyor. Halbuki kalktıktan sonra bir bakıyor ki meni yok. Ama cima yaptığını hatırlıyor. Doğrusu cima yaptığını hatırlayarak eğer meni yoksa elbisesinde o zaman bu kişiye gusül vacip değildir. Ancak rüyasında hatırlamayıp cima yaptığını hatırlamayıp veyahut da yaptığını hatırlamıyorsa veyahut da yapmadığını bir uyanıyor bakıyor ki kilotunda elbisesinde meni var. O zaman bu kişi yıkanması vaciptir. Niçin? Diyor ki اِذَا رَأَتْ الْمَنِي Meni varsa o zaman bu uyku halindeyken ancak uyanık halindeyken meniyi görüp şehvetsiz bir şekilde geldiyse o zaman dikkat ediniz gusül gerektirmiyor. Meniyi görmesine rağmen. Niçin? Çünkü onda bel soğukluğu olabilir. Veyahut da böyle bir hastalığı olabilir. O zaman uyanık halindeyken meni gelirse veyahut da meni görürse o zaman gusül gerektirmiyor. Çünkü şehvetle gelmediği kendisi şuurunda besbellidir.